çok muhterem Hacı Mehmet Naci Bey. Elime kalem aldım, kağıt aldım. Baktım üstülerinde olmadı. Üzerimizde afiyet, şirketsizlik var. Aynı zamanda gözlerim de mütemadiyen gözlük değişiyor bir türlü mektup yazmayı becerilemedim. Size münasip sözleri de bulamadım. Mevla rızası için noksanlarımı affet. Buraya kadar teşrif buyurduğumuzdan hem çok memnun oldum hem de çok üzüldüm. Tıbbı Veysel Karani Kutsesi Rahul Aziz Efendimizin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hane-i saadetine gelip dişsiz anasının emrine riayet ettiğinden görüşmeden dön, dönüp Resulullah eve gelince ya Ayşe evde Yeğisin kokusuna hissediyorum. Evet, yeğis içinde birisi geldi. Size çok selam etti. Ellerini, ayaklarını öper. Mahsun boynu büküp döndü, geriye gitti. Allah Allah, gel ya Ayşe, gözleriniz işaret edeyim. İlk benim o çok sevgili bir dostumuzu üzlerini ziyaret etti. Mescid-i Saadet'e gitti. Membere çıktı. Ey ashab-ı kiram! Veysel Karani'nin <clears throat> Veysel Karani'yi gören gözleri ziyaret etsin. Siz de benim gözlerimi ziyaret ediniz buyurdular. Rabbimiz sizi ve bizi Veysel Karani Hazretleriyle beraber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizle beraber hemşiremizi de Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anha ile beraber haşr-ı cemilesin Bunun mahzun geriye dönmesi o kadar meziyetlendirdi ki kendini e, Yemen tarafına döner, e, burnunu çeker, Sahimen tarafından Rahman, Rahman olan Allah'ın kokusu geliyordu. diyor. Dilsel Kur'an-ı coşku. Develerin ardında Allah, Allah diye murakabayla zikreder ve üf dedim mi kokusu ta Yemen'den Medine'lere gelir. Fahri kainat Muhammed aleyhissalatu vesselam Size bunları söylemek hacet yok ya, gönlünüz teselli olsun diye konuşuyorum. Bizden daha iyi bilirsiniz. Dünyadan ahirete irtihali zamanında zamanında Hırkayı saadetimle tazi şerefimi Risel Karaniye Fikrim ya Ömer ya Ali ümmetime şefaat etsin diye rica eder getirirler. Uzun makam, tesbiretül evliyada üstadımız mübarek parmaklarıyla yazdıklarından okuyoruz. Şimdi lakin ezberime konuşuyorum bunları. Uzun makta kısaltıyorum. ve bir namında bir kimse var mı? Karanköy'ünde. Sizin arabiniz gibi bir veis yok. Kafası kapak. Ayağı yalın ayak. İller mamur yerde oturur. O verenelerde oturur. İller ağlayınca o güler. İller gülünce o ağlayan. Gevelerimizi giden bir çoban var. Başkasının arabının gibi soslu, zengin, e, ismi anılmış bir kimse yok. İşte biz ona arayıyoruz, Ne tarafa gitti? <clears throat> şiveleri bu tarafa götürdü. Varmışlar ki mübarek elbiseleri yırtık yırtık. Kendini setretmek için yeri kazmış da onun içinde ibadet ediyor. Yehri zikre başladın mı develer etrafını çeviriyor, boynunu büküyor. Develerin gözlerinden yaş geliyor. Onlar da Allah diye iştirak ediyorlar ve ben gördüm diyor Umarul Farik Hazretleri, develeri feriştalar çeviriyordu. Yanına geldik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Böyle diyor. Biz dedik ki isim ne? Abdullah. Allah'ın kuluyum. Arapçanın Türkçesi. Abdullah Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz küllena Abdullah hepiniz Abdullah lakin sizin annenizin vurduğu isim ne? Veys işte biz Veys'i arıyoruz mübarek sağ ovucunu aç açtılar ki bir para bir para ben var para büyüklüğünde Peygamberimiz onu işaret buyurmuştu. İyisi bulmanın için inlerine haber vereyim. Görüştünüz mü ya Resulallah? Manen görüştük. Manen görüştük. Vücudunu soyun. Davarların kılı gibi kıllı vücudu da. Soydular kıllı sen değilsin peygamber. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği dostisiniz. Hırkayı saadete alacaksınız. Hırka, e, tacı şerife alacaksınız. Ümmetine şefaat edeceksiniz. Ayız bir kimsedir bu kimse. Ben ona layık değilim. Etmeyin. Yok. Biz işaretleri hep bulduk. Hırkayı aldı diyor. Tacı şerifi aldı. Gitti nerelere. Gitti gelmiyor Allah'a secdeye kapandı. Ya Rabbi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim vasıtamla ümmetine şefaat ettirmek istiyor. Şu zırkayı saadet ve padişir hürmetine, Hazreti Muhammed'in ümmetine affet ya Rabbi. Hatip'ten nida gelir. Der ki, ya Billis seni sana bağışladık. Bırak artık yeter. Hayır ya Rabbi. Ben kendi nefsimi istemem. Ben yanıysam yanayım. Yalnız ümmeti Muhammed yanmasın, tekrar secdeye kapanır. Biz ümmetinin dörtte birini affettik. Dörtte birini affettik. Kalk ya biz. Kalkmam ya Rabbi. Ümmetinin umumu affolunmayınca kalkmam. İkinci hafiften müdahale gelir. Ümmetinin yarısını affettik. Kalk ya biz. Hayır ya Rabbi. Külliyen affetmezsen kalkmam ya Rabbi. Taci Şerif'in hürmetine, hırkayı saadetin hürmetine bunların üstüne de kapanmış böyle geride yatıyor. Ümmetinin dörtte üçünü affettik. Biri kalsın, kalk Cabir. Kalkmam ya Rabbi deyince Umarul Faruk nerede kaldın? Cabir geldi buldu. Hay kardeşim gelmeseydin ne olurdu? Hikmet dedi. Allah'ın hikmeti böyle haktır ilahi istedir. Hırkayı saadeti verdiler. Taci şerifi verdiler. Kendiler de eğik istediler. Hazreti Ömer dedi bize biraz eğik ver. Siz Rabbinizi biliniz mi dedi. Tabi biliriz. Rabbinizden başka kimseyi bilmez. Sırf Allah'ınla meşgul olun başka şeylerle meşgul olmayın dedi. Kalbinizde Allah olsun. İki, evimin artığı dedi. Allah'ımız sizi bilir mi dedi. Tabi Allah'ımız bizi bilir. Allah'tan gayrı kimsenin sizi iyi bilmesine muhabbet etmeyin. Allah razı olsun Kâbi dedi. Ben isteseler yani şu halife-i fuyu zelilini bir ekmeğine değsin. Ekmeğe değmez dedi. Affetsin dedi. Padişahı alem olmak bir guru sevdaymış. Bir veliye bende olmak cümleden a'laymış. Bir velinin bendesi olmak her şeyden a'laymış dedi. Biz diyor etene kaldırdı bir baktım diyor. O e, ee, kıldan giydiği eteğin altında 18 bin alemi gördüm. Reisin şanı yükseldi. Herkes ziyaretine kopuştu. Fahri kainatın Fahri kainatın çariyari düzinlerinden Hazreti Ömer'le Hazreti Ali Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hırkayı saadetini ve tac şerifini getirmiş, bütün o Karan memleketi, Yemen memleketi Hazreti Veys'in Hazreti Veys'in ziyaretine koştular. Kayıp oldu gitti. Şöhrette afat olmamak olmaz. İnsan şöhret bulursa onda afat olmamak olmaz. Belki bir riyasıma ederim diye kayıp oldu Fırat kenarlarına gitti. Zaten birisi ulemadan onu arıyordu, buldu. Vardı ki abdest almış, namaza durmuş. Namazı kıldı, evrak çekiyor. Evradı bitirdi, ikinci namaz başladı. İkinci namazı kıldı, Kur'an-ı Kerim'e başladı. Üç gün, üç gece gerisinde bekledim. Bir gecede, üçüncü gecede gözü bir yatsıdan sonra ımızkandı. Yani bayılır gibi uyku geldi ya Rabbi çok yiyen karından, çok uyuyan gözden sana sığınırım Ya Rabbi dedi. Kardeşim biz de sizi bununla beraber sizi teselli ediyorum. Biz de sizi İstanbul'a varınca Kazankaya kardeşimiz var Ahmet Hacı Ahmet Efendi. Mustafa Paşa eller yerim orada evi var. Görüşürseniz memnun olurum bu Osman Efendi genç çocuk Yahyalı varınca o bilir onların yerini. Onlar size, siz de onlara ziyarete giderseniz eski Hacı, Hacı Erbili, Kutsesi Rahul Aziz Efendimizin mahtumu alileri, Gavsim e, Ağzam, yani Hacı esad Erbili Efendimiz Kutbul Ahtap, bu da Gavsil Ağzam'ıdır. Onun oğlu Mesut Bey de oralarda, onu da ziyaret ederseniz çok memnun olurum. Biz oralardaydık. Çok çeşitli şeylere başvurduk. Yani telefonlar ettik, alanlar gönderdik. Sizi bir türlü bulamadık. Bir kız çocuğu nasıl bir cevap veriyor ne olduğu belli olmadı. Bir daha bu bize telefon etmiş burada Tayfur sizi çok seviyor. Hafız Tayfur Efendi oğlumuz ta İstanbul'da telefonunu aldık. Buraya Muhammed Naci Bey ile Naciye Hanım annemiz geldi. Bir türlü Hacı Baba hürmet edemedik. Geriye döndüler gittiler. Döndü Kayseri'ye. Sizi Ankara'nın gül başında tarif ettik oraya dönecekler dedik. Biz de çok geç döndük oraya. siz de gelince bulamadık. Hastanız geçmiş olsun. Allah afiyet versin. İnşallah yakında sıhhata kavuşur. Bizim Hazıl Mustafa da aynı hastalandı. Lakin süt içerkene, içerkene, içerkene hastaneye yatırdı. Ondan sonra 8-10 e, gün sonra iyi oldu. Pehlize çok riayet etsin, iyi olacak inşallah. Yavrulara tek tek selam ederim. Hatırlarını sorarım. Allah cümlesinden razı olsun. Kendisi e, biz doktordan doktora gittik. Üzerine afiyet, e, karaciğerim büyümüş, safra kesem hasta olmuş, tansiyonum 21'de çıkmış, şekerim 240 olmuş, dizlerim doktora gittim, muayene ihtiyaç varmış, sular geçiyoruz, hatlar içiyoruz. Rabbimize çok şükür, benim ümmetim diyor üç şeyden hali olmaz, illet, zillet, illet. Yani ya illet olacak, ya zillet olacak ya illet olacak. Ümmetimin ini bu diyor. Anlayamadım efendim. Yani zillet rızkında darlık. O bol olursa e, zillet hızgınlığında engin. Yani kimse onu hesaba e, koyup da çığırıp da başa oturtmazlar. Kendi küçük vaziyette kullanırlar. Yok öyle de iyi, şöhretliyse bir hastalığa müptela ederim o kolumu bu hastalığının yüzünden düşünü düşünü bana muhabbet eder. Yani gizli bir eve çekildim şimdi. Peşemde otururum. ibadet ettiğim hanem. Boynumu büktüm. Allah'a dua ediyorum. Allah cümlemize aşkullah, şevkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah ihsan buyursun. İki, Efendimiz'den bu günahkara gelene kadar bütün ihvanlarımızı kazalardan, belalardan güç yetmez ve takat getirilmez sıkıntılardan muhafaza buyursun. Üstazımızdan bu günahkara inene kadar niye böyle diyorum? Yani ihvanların en aşağısı ben olduğundan, hepsinin ayaklarının turabı olduğundan, Efendimiz'den bu günahkara kadar dediğim bütün ihvan bizden yukarıda da onun için diyorum. Allah cümlemizi imanı kamil ile öldürsün. Rızayı ilahiyesini buldursun. Cennetiyle, cemaliyle güldürsün de nasıl Topbaş, e, Musa Topbaş Efendi'nin evinde sırtıma alıp da sizi gezdirdiğim gibi cennete alaya giderken iyi sırtıma savaş giydirmeye Allah bizi muvaffak etsin Habibi Ekrem'i hürmetine. Biraz da defterimden şurayı doldurmanın için defterimden biraz evitler konuşacağım. Belki bu selamları, selamları dinleyen kardeşimiz olur. Başka kardeşlerimiz o evitleri de dinler de istifade ederler diye bunu da ayrı gayrı düşündüm. İnşallah Bismillah. Evet efendim, Mevlana Halik Mevlana Halik Ziyaettinil Bağdadi Kutsesi Ravul Aziz çok uzun menkıbaları var. Geçen en büyük bir yerde, yani göl başına geldiğimizde Ahmet Remzi Hatıboğlu sanatörler nelerin içinde iki sohbeti geçen sohbette sırf Mevlana Halid Efendimiz'i görüşmüştük. Bitip tükenmiyor kardeşim. Kısaltılmış gayet küçük bir vasiyetini kardeşime okuyun. Kardeşlerimiz de dinlesinler, bize dua etsinler. <clears throat> Allah imanla öldürsün, rızasını buldursun inşallah. O zat Mevlana Halid rüyaettin Bağdadi Efendimiz Kerim'in nefes nefesi mükerremidir. Memduhatul ahlak, ahlakı güzeldir. Hamilül eza, eziyetlere katlanırdı. da bir hadisi kutsi hatırıma geliyor. Okuyayım da dinle. İzâ tevekkehte abden min abidi musibeten fi bedenihi ev fi veledihi ey fi malihi festakbeleha bi fadlin cemilin istahyeyki yevmel kıyameti en ansibe mizanen ev enşure lehu divane kullarından bir kuluma teveccüh ettiğin vakitlerde Allah'ımız razı olacaksan bir kulundan musibeten ki bedeliyi bedenine hastalık isabet ettirdin. Ev fi veledihi kendine vermezsen evladına, damadına, ailesine onlara bir zahmet verir, onunla acıntıya düşürürüm eğer razı olacaksam. Ey fi malihi yahut da malına bir zarar veririm. Testakbelehe bir sabrin cemilin sabrı cemil ile istikbal ederse, güzel bir karşılıkla karşılarsa bu gelen belaları, musibetleri, musibetleri güzel karşılarsa İstahyeytü yevmel kıyameti Yevme kıyamette o kulumdan haya muamelesi buyururum. En ansibelehu mizanen Onu mizana getirmem, getirmem. Ev enşura lehu divanen Onu huzuruma dikip de tek tek sual sormam. Bila hesap, bela acep cennete alaya dahil olur buyuruyor kardeşim karşı ve karşılığı Efendimiz okur ve ben de okuyorum. Yetme Adem, ey oğlu. ellem yerse bir kazayı, başınıza kaza gelir de razı olmazsanız. Ah, yetme Adem, mellem yerse bir kazayı, felem yasbir ala belayı, bela veririm de sabretmezseniz. Felem yeşbir ala nuamayı, Nimet verdimde şükretmezseniz telyerte misvaktan sivayı benden başka bir Allah haram diye Allah müreddediyor. Kardeşim Allah'ımızdan gelen belaya razı olalım, gazaya razı olalım. Allah bizi yetiştirecek inşallah böyle böyle. Demek hamilül eza, eziyetleri de yüklenir götürürdü Mevlana Halid. Yani bedi ve tatlı, sözleri gayet tatlı konuşurdu talikul lisan, lisanı talakatlıydı. Bakır bakır bakır bakır konuşur ama çok mübarek lisanı vardı. Allah yolunda layının levinden havf etmezdi. Allah yolunda laim levmedenler levmedince havf etmez. Ne derlerse desinler ibadetine devam eder. Allah Kur'an-ı Kerim'inde malumumuz olduğu vekile La yehafûne levmete laim Allah ya Muhammed seni lailler, levnideller onlardan halt etme. İman ettirmeye devam et milleti. Onlar şair de değiller, kain de değiller, sahir de değiller. Onların hiç sözlerine bakma buyuruyor. Bunun için bu zat da diyor ki Allah yolunda laimin levninden hıf etmezdi. Azimetle de amel ederdi. Ruhsatla amel biliyorsunuz fetva ile olan amel. Hazimetle amel, takva ile olan amel. Bir işaret verir misin efendim o hususa dair? İmam-ı Azam Efendimizin eteğinde zerre kadar bir necis bulaşmış, zerre kadar onu yıkayır. Ya imam fetva verdiniz, bir dirhem miktarı olmayınca namaza bir zarar gelmez diyorsunuz. Bu fetvadır, bu takvadır. Büyük adamlar takva yaparlar. Sizin yaptığınız gibi inşallah her sene kürsülerde anılırsın sen. Yahya-i Saadet'i camilere götürürüm. Bir kat bastını konuşurum. Ondan sonra onu ziyaret ettirir. Geçmişlerine bütün okuttururum. Allah annen, baban, e, hemşiremizin de e, yedik ettiniz, yetmiş ettiniz. Nurlarda çalkansın inşallah. Bizkiler de öyle olsun, bütün müminlerin geçmişleri de öyle olsun. Ya böyle sizinle konuşuyorum karşı karşıya, garip durma orada, mektup olsaydı okur şuraya sokardım. Ama bant olursa vurarsın, orada dinle, dinlersin, aynı ben karşında var gibi. Gözümü yum ben sana görünürüm, gözümü yumarsan inşallah. Kardeşim, kardeşim, salikini ahsen halde icmal minval üzere terbiye ederdi. Güzel güzel saliki yani dervişleri, müritleri güzel muameleyle terbiye ederdi. Bizim gibi oğup e, öleceksin Musa'nın önem demezdi. O böyle el gibi. Halkın kesreti haktan işgal etmezdi. Ne kadar çok insanın içine girse günah Allah'la beraber eder. Daima. Vehve ma'kum eyne mâ kuntum. Siz neredeyseniz diyor Allah ben oradayım diyor ve nahnu akrabu ileyhi min habbil verit size habbil verit damarınızdan daha yakınız. Yani kalbinizin yanından geçen damardan daha yakınım buyuruyor. Onları düşünürdü. Cenab-ı Hak ruhani himmetini üzerimizden eksik gitmesin. Amin. Kardeşim şimdi vasiyetine geldik. Tutabilir miyiz bağlım? Kardeşlerimiz de dinlesinler, bacımız da dinlesin. Hepiniz dinleyin vasiyetlerinden usikum bi takvallahi fi sirri vel alaniye. Size vasiyet ederim gizli ve aşikarda Allah'tan korkunuz. Gizli yerde olsun, aşikar yerde yapamanız, insandan utanınız ya, asli gizli yerde Allah'tan korkarsan o insanı kurtaracak şey. Ve bi killetil taam ve bi killetil kelam az yiyiniz, az söyleyiniz, az uyuyunuz böyle emretmiş evlatlarına bize de aynı evit. Ve hicranil maasi vel esam masiyeti, günahı, kabahatı terk edin desin. Masiyeti, günahı, kabahatı terk edin desin. Acele konuşuyorum. Hep bunlar izahat ister ya. Bantımız baktım tükenip geliyor. Sığdırayım şuraya diyor. Size de başka bir şeyler alalım diye çalışıyorum. Allah rızasına muvafık etsin inşallah. Ve muvazabetil siyamu vel kıyam. Oruç ve namaza devam edin. Yani gireriz ahirete hep. İnşallah orada cennette Allah beraber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin firdevsi ala cennetinde cem etsin. Annelerimizle, babalarımızla, şıklarımızla, efendimlerimizle, bütün kardeşlerimizle Allah cemali ba kemalını orada göstermek cümlemize nasip etsin. Amin. Yeter ki şehvatı ale devam. Şehveti daima terk edin. Şehveti daima terk edin. Dün kardeşlerime üç gündür, dört gündür bayramda ayaküstü duruyor. İnan oturduğumuz az oluyor. Daima konuşuyoruz. Allah cümlesinden razı olsun. Yani baş gelemedik desek şikayet olur. Günün birinde iki kardeşi beraber getirtmiyorlardı. Şimdi Allah biz lütfetti ne olduysa. Kardeşlerimize babamın dediğini dedim. Allah o Şeyh Mustafa Efendi pederimin kabrini pürnur etsin. Şöyle buyururdu. Oğlum Allah'ın bir kulu yolda yürür gider. Etrafında çadırlar olur. Çadırların küpeğinin birisi üzer. Öteki köpekler de aykır. Onlar da üler bu adamı parçalarlar eğer gelseler. Lakin köpekler birbirine hasım olduklarından birbirini yıkmaya, boğuşmaya başlar. Yolcuklar varır girer gülerekten Allah Allah kurtuldum bir Oğlum bütün düşmanlar dinimize hasım, şeriatımıza hasım olanlar bize ürmek ister, parçalamak ister ya birbirine tuttururuz biz onları, birbirine kırarlar Müslümanlar, selamet ibadetini itaat ederiz. Bugün aynı gün dedim. aynı aynı gün Efendimizin yanında. Ee, bankaya yüzü gitmiş. Birdenbire Kürt desin mi? Niye uğradığımızı bilemedik. Konuşur gibi edeyim de. <laughs> Aynı yanımızda olur gibi olayım diye çalışıyorum baktı ee, ki çat etsinler birdenbire. İnşallah ikinci gün vardığımızda sizi taciz ederiz, sokmayın. Varız, çok kalamazsak da bir ziyaret ederiz, çıkarız inşallah. Ee, böyle selamlarımız bitmedi. Ve ihtimalil cefai cemil enam Cemi nasıl ecasına, cefasına tahammül edin. Komşunun eziyetine tahammül edin. وترك المجالسة السفهاء إلى الهوام بيسيد جنبنا جنة سلسلة لا أسرما يتقف ما يترك وملازمة وملازمة المصاحبه الصالحين الكرام صلحاء مجلسنا بصحبتنا دوام يبني آية الجليلة دو أول درجة بطاردة سمالي Ekûnû ma'at sâdiqîn. Sâdiqinle beraber olun. Sâdiqin istidikan, salih Onlarla iyiliğin köşesinde, kalbinde onlar olarak oturdu mu aynı dizlerinin dibinde oturuyor gibiler, lezzet gelir, rabıta o tabi. Rabıta o. Aynı beraber oturuyor gibi olur. Böyle oturun ve mülazimetil müsahabeti salihinen kiram. Sulaha meclisine ve sohbetine devam edin. Fasıklar meclisinden kaçının. Ve inna hayren nas men yenteun nas. Nas'ın hayırlısı insanlara faideli olandır. Nas'ın en hayırlısı insanlara faydası tokanan. Serrun nas men yadurun nas. Nas'ın şerlisi Müslümanlara zararı dokunan. Onun için insanların hayırlısı olmanın için nasa menfaatı dokunmalı. Ve hayrın kelamı nasalle de gelme. Kelamın hayırlısı azdır ve hayra delil olanıdır. Lakin başka şeyler görmek istiyordum, beni tuttunuz, yakamı bırakmıyorsunuz kardeş. Yani illa şuraya da oku diyorsunuz, oraya bakıyorum şimdi. Abdülhalik-i Üzduvani Hazretleri Kuddise Sirrahul Azim, onun vasiyetleri de hatırıma geldi. Onu da dişlerimden çıkardım okuyorum. Abdülhalik-i Üzduvani Kuddise Sirrah vasiyet ederim ey evlatlarım size. Onu Resahat'ta var. Onu Efendimizin Edep Risalesi'nde var. Onu defterimizde var. En kısaltılmışı bu. Efendimizin e, ee, edep risalesinde ve biraz kısaltılmış. Vesahat aynül hayat kitabına daha uzunu var. Bu şöyle kısa olaraktan size haber vereyim. Evlatların cenni halda, cenni halimizde ilim, edep, takva üzere ulaşın. İlim okuyun, edepli olun. Köşkelerin üstünü görüyor mu kardeşim? Ah, edep değil ya. Edepsizlik insanı e, hepsine sebep olur. Allah edebimizi bozdurmasın inşallah. Takva Allah korkusu üzere olun.